sphex kai office sphex epi kephalen opheos kathisas kai sunechos to e kentro e pleton e keimasde hode periodunos genomenos kai ton exron uk echon amunastai ten kephalen amaxes trocho e hupetheke kai huto to e sphechi suna pesanen ho logos zeloi hot et in es, tois extrois aeruntain suna pothna eiscein.